A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljali odvraćaju i molitvu obavljaju i zeka daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh veliki biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala دراغم gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima kojima nas obasipa u svakom trenutku našega života. Hvala gospodaru pa nas je počastio da budemo od umeta posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi čiji su nas hadisi na ovom mubarek mjestu okupili. Salavat selam njemu, njegovoj časnoj porodici, plementima, sahabima. Gospodaru, molimo te korisno znanje. Zaštiti nas od znanja koje neće koristiti, zaštiti nas od oka koje suzu neće pustiti, zaštiti nas od srca u kojem vjerovanja nema. Amin. Draga braćo i sestre, Nastavljamo se družiti sa sahihom imama Buharije, čitajući njegove hadise koje on sabrao u svojoj hadijskoj zbirci i pobrinuo se da do nas dođu samo oni vjerodostojni hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na samom početku da kažem da pogotovo u ovim danima čest su savjeti ahbaba, braće, sestara, kaže treba neke nepravilnosti, treba ukazati na njih. Dešavaju se stvari koje su vrlo vrlo problematične, kaže, a niko ne skreće pažnju, ne govori o njima, ne potenciraj. I hoću na početku da eto, dvije stvari podijelim. Prva je vezana za to, a druga je vezana za stanje naših srca kada se sve to dešava. Jedan profesor, Rahmetullah Ali, preselio je na Hiradom, da Allah dani lijepi džennet, nam je govorio, kaže, mladići, nemojte se baviti time šta nije, nego nastojite ljudima pokazati šta jeste kada čovjek mora ljudima objašnjavati da 1 plus 1 nije 3, nije 5, nije 10, nije 100, nije 1000, bezbroj mogućnosti pogrešnog računa. Ljudima moraš kazati šta jeste. I zato i sebe i vas podsjećam na tu činjenicu. Proće život u odgovoru na one sve gluposti, na laži, na izmišljotine koje ljudi znaju plasirati. Na nama je da se bavimo istinom, da se istine držimo, da istinu govorimo, da istinu promoviramo i to je možda suština našega zadatka na ovome svijetu. I kad znate kraj sure Asr, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ Oni koji jedni drugima preporučuju istinu i preporučuju strpljenje. Ne preporučuju jedni drugima da da odgovorimo mi njim. Jer ne možeš. Malo, malo pa će doći neko pa drugi bacit kost. Kako to Alim jedan kaže, da za svakim cukom koji zalaje iza tebe baciš kamen. Čitav život ćeš kamenje bacat. <laughs> Još se on nije rodio u Bosni, nije živio u Bosni. <laughs> Znam se danas kako je. Čitav život ćeš potrošiti. To je jedna stvar koju sam želio sa vama podijeliti. A drugo je, zamolio vas naprijed se pomaknite, malo ima mašala mjesta koliko god hoće. Mogu ljudi sjest kako god hoće i turski i na koljena. I... Druga, druga stvar, jedan kuranski je danas jedna od osoba koja uči kod mene pa je pručila taj ajet, nisam mogao njoj da, da to kažem, ali kazat ću vam. U suri Ali Imran ima kuranski ajet kada su muslimani u jednoj od bitki uzmak. I tada je gospodar objavio ajet minku meju ridu dunja wa minku meju ridu ahira. Objavljeno u Kur'anu za prvu generaciju muslimana. Kaže, ima od vas oni koji hoće dunjaluk, ima od vas oni koji hoće ahiret. I u svakoj životnoj situaciji imaš ljude koji hoće ovo korist, imaš ljudi koji možda hoće ovo svjetsku korist, ali mu je glavni cilj ahiret. Kažu plemeniti ashabi, to bih vas zamolio da mi pokušamo u svojim srcima imati. Tako mi Allaha kažu, nikada nismo mislili jedni za drugog, da iko ima među nama da hoće dunjaluk. Mislili smo da svi, da Allah nije objavio taj aj mi bi takvo lijepo mišljenje jedni od drugima imali da nikada ne bi pomislio da ovaj hoće dunjavak. I danas imate tu situaciju. Pozitivno se desi. Hiljade stvari pozitivni. Neće ih niko istaći. Desi se jedna negativna stvar. Vezana za bilo koga. Možda je on ima opravdanje, možda je kontekstualno potpuno izvađeno iz konteksta. Jedva čekamo da se subhanallah to dogodi. Minku me yuridu dunja, wa minku me yuridu Ima od vas onih koji hoće dunjaluk, ima od vas onih koji hoće ahiret. I mi ne znamo što je u ljudskim srcima. Imajmo lijepo mišljenje. Ove dvije stvari, prije nego što pročitamo današnji hadis. Prva stvar, bavimo se onim što jeste, pokazujemo ljudima i govorimo o onome što jeste, nemojmo se baviti onim što nije. Potrošit ćemo život bacajući kamenje za raznoraznim životinjama koje ne zaslužuju da im se posvećuje pažnja nisu to životinje koje upozoravaju na lopove, niti su to one životinje koje koriste ljudi. Nažalost imamo situaciju da danas je suviše onoga što nije da treba objašnjavati. I druga stvar stanje naših srca. I to svako od nas upada u to. Kada vidiš, subhanallah, na dženazi jednog od alima skupili su se ljudi i kad su završili sa dženazom vraćaju se, kaže, pa kaže ovaj ovoga usmjerenja, ovaj ovoga usmjerenja, ovaj potpuno trojica četvrca ljudi potpuno različitih usmjerenja u životu razumijevanja islama. Pa kaže, bogat, što smo mu na dženazu mi svi došli zajedno? kaže, on nikada nije nikoga ogovarao, niti je dozvolio da se u njegovom prisustvu bilo ko ogovara. Ako imaš, ako je brat pogriješio, idi pa mu reci, nemoj meni govoriti. Jel reci meni šta je uradio, ja ću mu otići. Ali reću mu da sam to i ti rekao. Subhanallah. Na samom početku, kao što smo uobičajili da proučimo Fatihu, sjetimo se dovoljno mama Buhari i Lajn Došli smo do 17. poglavlja u sahihu imama Buharije u knjizi o menstruaciji, o hajzu. Ovdje se govori, poglavlje nosi naslov babu muhallakatin wa gajri muhallaka. To je kuranska fraza gdje gospodar kaže da Allah stvara čovjeka najprije od sjemena, zatim od ugruška, a zatim od grumena mesa koje je stvoreno dat joj oblik konačan ili nije dat oblik. Znači u formiranju čovjeka u određenim fazama ta grudva mesa koja mi budemo utrobama svojih majki nije još poprimila oblik i ona postepeno jel, embrion poprima oblik i kaže naslov kod imama Buharije babu muhallakatin u muhalaka, Ugrušak mesa koji je formiran i onaj koji nije. 1400 godina. Mislim, ko je znao da, na, na, taj način da ide, mislim, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا Kako gospodar kaže, Božji poslanik zaista ne govori po svome hiru in huwa illa wahyu yuha. To je objava, drago gospodara. Da nam gospodar kaže, slušaj, to sjeme koje dođe, pa taj zakačak, pa taj ugrušak, pa, pa, pa muhallaka wa gajri muhallaka, formirana i neformirana. Pa kažu, Oči se formiraju u tom i toj sedmici. Pa sluh se formira u toj. Prsti se formiraju. Znači, subhanallah, gospodar nam ukazuje i to molim vas. Imajte na umu da i naš karakter se tako formira na ovome svijetu. I zašto ujutru, subhanallah, učimo ne, ajete? La jestavi ashabu nari u ashabu džene. Nisu isti stanovnici vatri stanovnici dženeta. Zašto? Zato što moj i tvoj karakter kroz život poprima svoj oblik i s tim karakterom preselimo s ovog svijeta. I nisu isti stanovnici dženeta i stanovnici džehennema. Ono što se dešava u utrobama naših majki dok se mi formiramo, dok nas Allah formira u utrobi majki, dešava se i sa nama u životu. I na to najviše utječu tri stvari. Prvo, odluka da li da prihvatiš gospodara ili ne. Drugo, nakon što si ga prihvatio, da li da primjenjuješ u životu ono što on hoće ili ne primjenjuješ? I treće, u koje kontekste, u koja društva dolaziš? Jer te to, jer te to meni i tebi oblikuje. 318. E, hadis, mašallah, došli smo do njega. Hadesana musadadun, kala hadesana hamadun, An Ubejdillah ibn Abi Bakr an Enes ibn Malik, an Nebiji sallallahu alaihi wasallam, anahu qala Prenio nam je Museded od Hamada ibn, od Hamada od Ubejdullaha ibn Abi Bekra, od Enesa ibn Malika, od vjerovjesnika sallallahu wa sallam Kao što vidite, prenoslac hadisa je opet iz meča Rasulullah sallallahu wa sallam Hazreti Enes ibn Malik, onaj mali dječak koji je čitav život svoj proveo uz Božijeg poslanika do njegovog preseljenja i rekao je deset godina sam bio sa Božijim poslanikom. Znači od trenutka dolaska u Medinu do trenutka napuštanja Resulullah sallallahu alaihi sellem ovo svjetskog života kaže nikada mi Resulullah za nešto što sam uradio nije rekao zašto si to uradio niti za nešto što nisam uradio zašto to nisi uradio. Znam se to je sluga. To je sluga Božijeg poslanika i on nam govori o tome šta jeste a ne šta nije. Božiji poslanik je svojim primjerom pokazao šta jeste a puno je mogao pričati ljudima šta sve nije. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha azza wa jal wakala bir rahimi meleken Zaista je Allah Đelešanuhu povjerio, povjerio matericu, matericu ženi meleku. Subhanallah. I to mene uvijek podsjeti na ono što bi trebalo stalno da imamo na umu. Kad je jedan od ashaba Resulullah sallallahu alaihi wasallam pitao Resulullah govori šta je sve sadaka. Pa kaže lijepa riječ je sadaka. Elhamdulillah je sadaka. Šta god lijepo kaže što je sadaka. Kaže Resulullah na kraju tog hadisa i u intimnom odnosu jednoga od vas je sadaka. Kaže jedan od ashaba, Allaho poslaniće, zar će jedan čovjek od nas ili žena imati upražnjavanje svoje strasti, da ima sadaku? Kako nema Allah meleka dao koji je zadužen posebno za matericu? I sad zamisli kad to bude na halal način. Ništa. I zato kažem, jedan mi nedavno nedavno rekao, gore on u Danskoj, sreo, sretao ga pred Begovom džamijom, podijelio sam sa njim rečenicu koju meni jedan hafiz rekao. Na istom mjestu gdje, gdje je meni rekao. Meni on u Haram Begove džamije rekao, ja njemu rekao tu. Kaže on meni, kad sam se ja ženio, kaže kad mladić djevojka hoće u halal, sve što ima neprijatelja, vidljivih i nevidljivih se udruži da bi im to razvalo. Zašto? Jer formira se porodica. Ide se u halal. Sve što ima. Ja njemu to prenesem, kaže od meni, nazove me nakon toga u haremu begove i mi kaže, bio si u pravu, kaže. Oženio sam se, kaže, pred brak, mjesec dana, dva. Sve što je bilo šetana oko nas i u ljudskom i onim nevidljivim oblicima, oni su se u... samo ne bi nam razvalili brak. I zbog toga, gledajte ovo, zaista je Allah povjerio, gledajte, meni i tebi Allah povjerio naše tijelo. I kad kažu što se ne smije tetovirati musliman ili muslimanka? Čovječe tijelo nije tvoje, nego ti ga Allah dao da sa njim raspolažiš. Njemu ga trebaš raditi čovječe. Ako pođeš od toga, to je moje tijelo, radi sa njim šta hoćeš, ali ćeš biti pitan. Zašto ne smije? Zašto ne smije musliman raditi bilo šta? Zašto je droga zabranjena? Zašto je alkohol? Zato što uništavaš, narušavaš ono što ti Allah povjerio kao emanet. I ne samo da je tebi Allah povjerio kao emanet, nego zadužio meleka, posebno melek. Imaš dva meleka pored sebe, ali posebno ima melek koji je u trenutku mog i tvog formiranja utrobi naših muvarek, majki bio tu prisutan. Kaže šta taj melek radi? Je konu ja rabbi nutfe, gospodaru moj, sjeme. Dešava se intimni odnos sjeme. Ja rabbi alaka, gospodaru zakačak. Kao da moli Allaha dragog, subhanallah, za to dijete koji nastaje. Za tog mladića ili djevojku koji će sutra narasto, žence, biti odrastao muškarac, formirati svoju porodicu i opet možda ući ako Bog da uhala. Kaže, gospodaru moj, ja rabbi mudha, gospodaru moj, kaže, komad je mesa. I on se formirao utrobi, utrob majke. E sada kaže fa iza To je onaj trenutak i ona sedmica kada se daje vanjski oblik čovjeka. I da znate da je dova poslanika sallallahu alejhi bila gospodaru onako kako si moj izgled vanjski učinio skladnim, učini moje ponašanje lijepi. Jedna je žena došla, žalila se, imam sina, kaže, sin je, kaže, fin, čest, Kaže, al upao u loše društvo i udalio se od gospodara. Kaže, šta da, šta da učim za njega? Koju dobu za njega da učim? Kaže ovaj Alim njoj, uči dobu gospodaru onako kako si ga lijepim fizički učinio. Učini ga lijepim i u ponašanju njegovo. Kaže, Allah mi nije hefta prošla. Kaže, moj sin batalio, kaže, to društvo loše, vratio se dobrom društvu. Dova majke. U njenoj utrobi je melek bio koji je mene i tebe posmatrao pa govorio evo sjeme, evo zakačak, evo, ga ugrušak, evo komad mesa. I kaže pa kada se određuje, kaže je halkov, kada Allah dadne da se konačno formira moj tvoj fizički izgled, pale ezekerun em tada melek kaže je li muško ili žensko šekijun sa'idun. Jel sretnik ili je nesretnik? Femer rizku wal Gospodaru, kakav će mu obskrba biti i kakav će mu eđel biti? Melek dobija sve informacije. Jel muško ili žensko? Formira se. Znači tada dijete postaje dijete. Kaže, jel muško ili žensko? Jel sretan ili nesretan? Kakva će mu obskrba biti? I dokada će živjeti? Fe juktebu fi batni umihi, Kaže, znajte, subhanallah, da se to sve dešava u utrobi majke. Subhanallah ovo kad čovjek čuje. Ashabi Rasulullaha sallallahu alaihi sallam su ovo čuli. Kažu Boži poslaniće ako je ovako a mi ne sumnjamo da jeste tako. Kaže što ćemo onda raditi? Imaš sretne, imaš nesretne. <laughs> Jel tako? Kaže Boži poslanik u Buhari i muslimu je hadis. Kaže i'melu radite fe kullun mu jeserun lima kulika Allah će svakome olakšati ono za što ga je stvorio. Znači, ako, imaš priliku da radiš. I ako si, ako od stanovnika dženeta, ti svojom željom, željet dobro i Allah će ti olakšati da učiniš dobro. I ovdje, zbog čega dvije stvari se ovdje potenciraju? Pitanje na fake i pitanje dužine života. Većina ljudi griješi zbog ove dvije stvari. Prvo je, misli da neće nikada pred gospodara doći. Drugo je, misli da ako nešto ne uradi što mu drugi možda govore da uradi, da će ga proći njegova nafaka. I to je najopasnije. Jedne prilike mladić jedan me savjetuje, pita me, kaže, kako ljudi kod vas neke stvari rade? Ja kažem, ma boje se za nafaku. Pa kaže, jel oni vjeruju u Boga? Mladić, čisto srce kaže. Ja kažem, boje se za nafaku. On kaže, pa jel vjeruju u Boga? I subhanallah kad pročitaš ovaj hadis i kada vidiš šta je Allah dragi dao, šta je Allah dragi dao da se dešava u utrovi naših majki, da se u tom trenutku odredi. Halid ibn Velid, a svi znamo ko je bio Halid ibn Velid. Subhanallah, na postelji leži. Ne znam, možda je bilo ovo, neki su gledali ovu seriju, nemam vremena da pogledam. Ovaj. Na postelji kaže, tako mi Allaha nema mjesta na ovome tijelu, a da me nije sablja posjekla, strijela ubola ili koplje probola. Nema mjesta. Kaže, a evo me umirem na postelji. Ko što umire stara deva, kad joj dođe vaka da preseli. Kaže, fema namet ujunul džubena. Kaže, nikada da Bog da oko ne sklopio onaj koji je kukavica. Jer njegov odnos prema životu negira ovo, braće i sestre. Negira vjerovanje, čvrsto vjerovanje da će tebi tvoja nafaka doći. Nafaka nije samo novac. Nafaka su i ljudi u tvom životu koji uđu. Nafaka i društvo u koje ćeš upast. Nafaka je škola koju ćeš završiti. Sve to nafaka. Čvrsto vjerovat da će tebi tvoja nafaka doći. I čvrsto vjerovat da eđel, smrt, kako je to velikan rekao Sejid ibn Musejev kad ga je Hađač htio ubiti Kaže, ja ću tebe upt kaže, Allah daje život i smrt, ja da vjerujem da je život i smrt u tvojim rukama, ja bi tebi robovo, ne bi Allahu robovo. I ovdje, jer se govori o stvaranju fizičkom izgledu, hoću jedan detalj sa vama da podijelim, a on je vrlo bitan. Kažu da imam Ahmed vidio čovjeka, drži se za ogrtač kabe, za kisu, za onu čohu koja kabu prekriva i kaže, on, suze, suze mu iz obraze idu i kaže, govori, e ente radin anni ja rabbi. Jesi li zadovoljan sa mnom gospodaru moj? I plaći plaći. Ima Ahmed ga pustio. Kad je završio, ima Ahmed ga zovni kaže, hodi ovamo mladić, kaže, šta ono učiš u dovi? Kaže, učim gospodaru, jesi li zadovoljan sa mnom? Gospodaru, jesi li zadovoljan sa mnom? Znam se, Allah te počasti da odiješ tamo na tom barek mjestu. Imaš priliku da se za kjavu zalijepiš tijelom svojim i da suze roniš da moliš Allaha da bude zadovoljan s tobom. Kaže njemu ima Ahmed, a mogu li te ja kaže nešto pitati? Kaže šta je? Kaže jesi li ti zadovoljan sa Allahom pa da pitaš Allaha da bude zadovoljan sa tobom? Pa kaže kako misliš? Pa kaže jesi zadovoljan svojim izgledom? Jesi zadovoljan svojom nafakom? je zadovoljan stvarima koje ti Allah dao, pa da onda podigneš ruke i da sa pravom kažeš gospodaru, budi zadovoljan sam. I spominjao sam na hudbi pretprošli petak i hoću sa vama da podijelim ova minuta pred, pred ezan. Dva hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi oba vjerodostojna hadisa. Prvi je, kaže Božji poslanik sallallahu alaihi sallam ko kaže kada čuje ezan, a to je pet puta svaki dan čovjek trebao kazati čuješ ezan. Ešhedu en la ilaha illa Allahu Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i Muhammed je poslanik Boži. Kelime i izgovori. I kaže, zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, da mi je Islam vjera i da mi je Muhammed poslanik. Kada to kažeš, kaže Boži poslanik, sve što si grijeha imao ili imala ti opušta. Sve. A drugi hadis Rasulullah isto vjerodostojan. Kaže Boži poslanik, ko kaže ujutru, kada osvane i naveče, kada legne istu rečenicu, zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, zadovoljan sam da mi je Islam vjera, da je Islam moj stil življenja i da to živi, da bude dosljedan u tome. I zadovoljan sam da mi je Muhammed Božji poslanik, kaže, subhanallah, slušajte ovo, niko Allah ne Allah sam sebi u obavezu uzima. Kaže, Allah je sebi uzeo u obavezu da dadne, da ta osoba bude na sudnjem danu zadovoljna. Znači, ko kaže tri puta ujutru, tri puta na večer, zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, da mi je Islam vjera i da mi je Muhammed poslanik. Allah ne dozvoljava da na sudnjem danu ti budeš nezadovoljan. I jedan od opasnih izazova sa kojima se ja, vi, naša generacija susreće, jeste nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo. Stalno želimo više. A ne gledamo one koji imaju manje. Gledaju u ahiretu, gledaju u ibadetu, gledaju u činjenju dobra, one koji čine više. U dunjaluku uvijek gledaj one koji imaju manje. I njih je uvijek puno više nego oni koji žive bolje od mene i od tebe. Ova dva hadisa, prilikom mezana, kelime i šehadet i zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, Islam da mi je vjera, Muhammed da mi je poslanik i ujutru i navečer Ko to kaže, Allah kane haqqana lallahi en yurdijehu. Allah je na sebe uzeo obavezu, a niko Allaha prisilit ne može. Allah je na sebe uzeo obavezu da na sudnjem danu ti i ja budem zadovoljan. Ja molim Allah da nas u ovome pomogne, da učini da umet od nas ima hajra. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه